La collectiva attento d'auro shurumpas. Estas unua foie pruvite. La crescanta inundo de temoi malongigas nian collectivan attenton pri ili. Nia signorino, Notre Dame, brulas. Tio emociigis pasintan London la tutan mondon. Post unu semaino, gi estas iam prescau forgesita. Ni estas tut diurne pribombatai de ciam novai temoi. Tial la unuopa in sit novajo ne povas longe resti en ia actuala memoro. Multai homoi iam credis tion, char tio jasonas logike, set gis nun ne existis scienza baso por tiu credo. Tio devus nin igi skepticae. Antau quar jaroi, rond iris la terglobon comunico, lau ciu nia individua attento d'auro, do la capablo concentrigi pri io, estas falinta ecte la jaro dumil, de dectu secundoi al hoc secundoi, cae tiel al mal pli longa d'auro olce or fishoi. Tio estis falsa novajo. Estas bone che plei multai homoi rapide forgesis tion. Sed nun, Dana, Irlanda, Germana, amo de esploristoi, liveras la pruvon che nia collectiva attento d'auro do la tempo dum ciu temo estas en la buscio de ciui homoi vere shrumpas. Unue ili collectis empiriaen datumoin cae tiu cele comensis ce Twittero. En la iaro 2013, Twittera pepajo povis capti attenton average ancora dum decsep como quin horoi en la rang listo de la quindec tuttere plei multe usatai pepajoi. En la iaro 2016, estis plu nur dec unu como nau horoi, sed la tendenzo estas pli nova, cae ne limigas al sociae retoi. Oni prilumigis ancau exemple, kiel rapide shangigas la oftezzo de quin vortai blocoi, kiel exemple la bruligio de nia signorino, en libroi de pasintai centiaroi, au kiel rapide de quarte chiaroi shangigas la furor filmoi ce la usonai cineiai cassoi cio farigias pli long daura. Tamen, nia capablo entusiasmigi ne shrumpas. la culmino interesigias ne mal pli da homoi por certa temo. Do cio pelas la evoluan. Por tion, la matematicistoi, ciui parto prenis en la studajo, starigis simplan modelon. Gili veras la plei bona en resulto in tiam, nome tutte proxime ce la empiriae datumoi, se gi en havas nur unu clarigan varie blasion. La crescantan quanton de informoi, ciu in la comuniciloi generas, cae la legantoi consumas. Mal detale montrigas el modelo cae empirio iena bildo. La capacito de nia collectiva attento estas limigita fluas pli cae pli da informoi al ni, ili pli rapide farigas temo de publica atento. Sed per tio, la conservuio plenigas iam post pli longa tempo. Tio montrigas ed tio, che baldau temo nin enuigas, o casis iam hierau, cae che la suifo prinovajo exentigas de nove pli cae pli rapide. Same rapide kiel la popularezzo de novajo crescas, same brutale, gi rapide tui mal crescas. La concurado de la temoi zorgas por tio, che la lauvizza sit novajo baldau estos disponebla, cae tui povos supren flugi. Ciu tio estas malbona? Eble nia cerbo povas bone adaptigi al nova situazio. Eble tamen, La inform inundo ancau postlassas multain homoin en defia truo, sen orientigio, cio comensigias ce la giornalistoim mem, ciui disvastigas la novajoin. Ciel eblas mildigida magia in efficoin? La studagio montras, existas campo ce ciu preteriris la rapid vivezzo, nome la scienzo, la intereso pri enscribajoi en Wikipedia, cae pri articoloi en facae revuoi, ne submetigas alla hodiau cutimae malongai cicloi. Do estas bone, che vi fin auscultis, cae fin legis citiun son articolon. Vi tenos gin en via memoro ancorau morgau.